بسم الله الرحمن الرحيم آخر درس اسم الع... اسم الآلة اسم آله آله يعني أبزار وسيلة كار وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه میگه اسم آله آن فاعل بوسيلة آن مفعول رو انجام میدهد كار رو انجام میدهد تا در مفعول اثر بگذارد پس اسم آله ابزار کار هست وسیله کار فیجو ولا مثالی محلب و حسط و مفتاح و مصفات بر وزن مفعال مفعلتون و مفعال میاد بر وزن مفعال مفعلتون و مفعال این سه تا وزنهاش هستن مانند محلب مکحسه و مفتاح مصفات که البته در اصل واو بوده واو تبدیل به الف شده و قالو مرقاتون علا هذا و بعضی گفتن که مرقات هم اسم آله هست در وزن مفعال هست ومن فتح الميم أراد المكان و اونی که میم رو فتح داده مرقات منظورش اسم مکان بوده و شذ میگه این اسمهای عالی که بر این وزن مد هنون مسعوتون و مدقون و منخولون و مکحولتون و محرودتون میمی والعین که این الفل و میمشون زمه داره و عینشون زمه داره اینا شاز هستن چون در اسم عالم میم کسره دارد و جاء مدقون و مدقتون بکسر المیم و فتح العین على القیاس مدق و مدقه که میم کسره داره و قاف کسره داره اینا بر اساس قیاسن چون ما گفتیم به وزن مفعل و مفعلتون و مفعال میاد و مدق در اصل مدقق هست مفعل مدقتون هم در اصل مدققتون هست مانند مک حسه پس اینها اسمهای آلهی بودند که تا اینجای کار خوندیم ابزار کار وسیلهی که با آن کار انجام میگیرند مانند مفتاح کلیدی که در باز باش باز میشه مقراس قیچی منشار اره الى آخر این شد از اسم آله اما بناء مره ساخت مره یعنی تعداد انجام کار رو میرسند المره من الثلاثی المجرد یکونو علا فعله الثلاثي مجرد بروزن فعله هست بالفتح با فتحه فتقول ضربت ضربة يكبر بار زدم قمت قومتا يكبر بار نشست ومما زاد على الثلاثي يكون بزيادة الهاء و مره در غير از مجرد يكتا در آخر مصدر ميات مانند اعطا اعطاء میشه اعطاعتون اعطیتو اعطاعتن انطلقت انطلاقة استخرجت استخراجة التدحرجة پس آخر مصدر یک ها اضافه می شود مانند تدخرجه و امثله ای که خوندیم اکرامتن مثلا در اکرام الا ما فيه تأنيس من هو مگر اونی که خودش تای داره فالوصف فيه بالواحدة واجب اگر خودش از خودش تا اون موقع ما یک صفتی صفت واحده رو براش اضافه میکنیم مانند رحمته رحمتن چون رحمتن از خودش تا داره پس کلمه واحدتن رو اضافه میکنیم صفت واحدتن را رحمته رحمتن واحدتن دحرجته دحرجتن واحدتن پس میگه اونی که خودش تا داره واجب است که وصف واحدتون براش آورده شود در بنای مره دحرجته دحرجة واحدة یعنی غلطاندم اون را یک مرتبه رحمته رحمتا واحدتا یک بار برو رحم کردن بناء الهیئه بناء هیئت که آخرین درس از کتاب تصریف زنجانی هست والفعلتا والفعلتو بالکسری در مره فعلتون بود اینجا فعلتون بالکسر با کسر اونجا بالفتح ضربت تو ضربتن یک بار زدم اینجا با کسر یعنی فاعل فعل کسر دارد تقول هو حسن الطعمه والجلستی او خوشخوراک و خوش نشیمن است نشستن پس این شد از کتاب تصریف زنجانی که با فضل و توفیق الله متعال در 18 نود هفت شمسی به پایان رسید بارک الله فیکم و لکم موفق و پیروز باشید